Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čujemo se, inša Allah. Ajo, čuje se dobro, je li tako? Odlično, odlično. Alhamdulillahi, rabbi ljane. Karen, halalite malo, sam vam zakasnio. Dobrih pola sahata, barakala fikum jel da nešto sam malo dodavao neka je misao plus e, došla i tako dalje e, iz tog razloga je zakomulao hajera a i dosta toga sam i izostavio da vam ne budem naporan, jel da i ne daj Bože dosadan, jel tako, da se ne ponavljam. Dobro, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد نتشي دراغة براتشي بوشتون سيستره večeras čuvam inša Allahu ta'ala reći nešto za što se nadam da će inša Allah pobuditi vaš interes. Prije neki dan sam na sajtu Al Jazeera Balkan, jel da? pronašao jedan e, tekst e, interesantnog naslova. Možete se nakon ovog mojeg večerašnjeg izlaganja inša Allahu ta'ala navratiti na taj tekst. Čini mi se da se tek, tekst zvao uh, Uplakani svijet muslimana ili tako nešto u tom kontekstu. Molitve uplakanog i nemoćnog muslimanskog svijeta. Tako se tako je nastavljen tekst. Znači, svakako tekst je bio veoma provokativan, ali odveć otrcan, jel da, jer i na prvi pogled zaista tako i djeluje. Kada vidite onaj naslov, kada čujete, jel da, kako to e, zvuči, posebno zbog stanja u kojem se umet danas nalazi, e, Jel da zaista neko će samo odmahnuti rukom i reći će ovo je već e, provokativno, otrcano i nije vrijedno čitati ga. Jel da? I ja lično ne savjetujem da se taj tekst čita, međutim, ja sam ga informacije radi pročitao i vjerujte mi da sam e, dosta e, znači, korisnih stvari izvukao iz tog teksta jer kako sam napredovao sa čitanjem sadržaja tog teksta, e, ustanovio sam u stvari da je u pitanju slika jednog prosječnog muslimana koji upravo na taj način gleda na stvari, a ne može se pohvaliti kako posjeduje barem neki nivo islamskog znanja. Jer navodno autor teksta e, je muslimanskog imena, jel da i on u tekstu tvrdi kako mu je inspiracija za te, taj tekst upravo bila situacija koja je u džamiji za vrijeme džume namaza negdje u Indoneziji vidio nekakvu sliku što ga je natjeralo da e, kaže to što je rekao, jel da? Znači, pisac teksta govori o tome kako muslimani imaju zaista veliki problem iz kojeg se veoma teško mogu izvući a jedan od načina na koji će riješiti globalni problem umeta jeste barem tako autor kaže znači ne kritikujem autorov e, tekst ne kritikujem znači e, ni sami tekst jel da ne interesuje me znači to je mišljenje ovog autora i tako dalje jel da e, mene samo interesuje način na koji je on nastupio i mislim da će to biti izuzetno izuzetno inša Allahu korisno svima nama jel da? I zato je i ovaj tekst muslimani vi nemate prava uh, vi nemate pravo na samostalnu odluku je jel da? Pa kažem da eh, znači pisac teksta govori da mi muslimani imamo veliki problem iz kojeg se veoma teško možemo izvući, jel da, na moment i dosta realno govori. Međutim, problem je što on predlaže kako jedan od načina na koji će umet riješiti globalni problem jeste da muslimani u Alijadu Bila reformiraju svoju vjeru znači obratite pažnju na riječ reformiraju svoju vjeru baš kao što su to kršani uradili sa kršćanstvom prije 300 godina otprilike te su sebi obezbjedili stav, sav onaj današnji tehnološki progres i društvenu dobit i hajde nazovi društvenu harmoniju koju oni uživaju, jel da? Društvena harmonija, mislimo na e, finansijsku, e, njihovu financijsku nadmoć i vlast, to im ne može niko osporiti, jel da i tu su koliko toliko oni uspjeli da postignu e, da postignu jedan balans jedan balans e, svakodnevnog života, jel da? Balans u kome uživaju oni njihovi multimilioneri, ali i uživaju i ljudi koji nisu milioneri, ali su u svakom slučaju e, dobro sociološki, to je socijalno e, situirani. Što se ne može, na veliku žalost, reći za 99,9% e, muslimana u svijetu. Jel da? A Bosna nam je Bosna nam je u zadnjih nedelju dana i klasičan primjer i klasičan primjer o tome jel da, kako e, oni koji se pripisuju islamu jel da žive u mizeri, u bjedi i e, siromašti, jel da? Što je, jel da, što je e, ovo, dakle, što se dešava u Bosni, jer je ipak Allahu hvala e, ustišavanje dove, jel da, nekih muslimana, jel da, jer ovo što je sada pogodilo Bosnu, e, je upravo ono što ulema islama uvijek govori kada stavlja akcenat na potrebu postojanja šerijatske, to jest islamske pravde među, među ljudima, jel da? I baš me interesuje kako će sada reagovati određeni ljudi koji sebe pripisuju davi islama, jel da? Da li će, mislim sada evo više sarkazam, i ironija s moje strane, nego li e, iskreno postavljeno pitanje, da budem e, otvoren i iskren sa vama, jel da? Baš me interesuje kako će pojedine daje sada reagovati i da li će, jel da, sve te demonstrante nazvati Haridžijama ili Tekfirijama, jel da? Jer se i islamska zajednica, ili ono što se naziva islamskom zajednicom, oglasila i uputila poziv e, ovakav ili onakav, jel da, ne se to nas ne interesuje samo kažemo da je i ono što je zadesilo Bosnu, znači dovoljan e, dokaz o tome, dovoljan dokaz o tome da reforma u navodnicima da Allah sačuva, reforma islama ili modifikacija ili dotjerivanje islama nema nikakve veze, nema nikakve veze sa e, blagodati, sa društvenom blagodati, jel da, i sa nekom financijskom harmonijom koja bi vladala u, u, u društvu ukoliko muslimani dignu ruke od svoje vjere ili doteraju je na ovaj ili onaj način da Allah saču la haula wa la kuvvete illa billah pa eto im sada jel da e, nema vehabija jel da nema tekfirija nema radikalnih islamskih elemenata gospodar ih je subhanahu wa ta'ala zabavio o njihovom jadu Helanej se. Znači, ne sitimo se toj situaciji da nas pogrešno ne razumijete. Jel da? Ja naprotiv podržavam e, ove demonstracije jel da, koje su e, s ciljem da se poboljša e, stav financijski tih ljudi i tako dalje i tako dalje jer mi muslimane ne mrzimo jer mi muslimani ne mrzimo ljude jel da e, tek tako naprotiv kažemo E, ti se ljudi trebaju pozivati u Allahov din i to je njihovo pravo, jel da? I ne radujemo se ničijoj, ničijoj nevolji, osim svakako radujemo se, jel da? Radujemo se nevolji i kazni predvodnicima kufra i širka koji, jel da, e, na ovaj ili na onaj način dobro znaju, dobro znaju naneti štetu E, ne samo islamskim praktičarima, nego sada se vidi i celokupnom, celokupnom e, društvu. Helanej E, da se navratim na onaj e, diskutabilni tekst je l' da, dotičnog autora. Naime, autor teksta kaže Islam kao vjera i dalje bitno određuje muslimanska društva ona jesu znatno promijenjena od onog doba kada je sa, global, sa globalne scene otišla posljednja velika muslimanska imperija, Osmansko carstvo, ali i dalje je taj odnos prema vjeri ono što uveliko određuje muslimanska društva. Svakako, to je i ono što se često uglavnom na zapadu percepira i kao prijetnja, prepreka i smetnja razvoju i prosperitetu tih društava i njihovom priključenju savremenim civilizacijskim kretanjima. Stoga, dominantni je narativ, jel da? Narativ, znači nešto što se mora učiniti, Allah vas nagradio. Znači, stoga dominantni je narativ, muslimani se moraju reformirati, odnosno, njihova se vjera mora reformirati ukoliko njihova društva hoće ukorak sa ostatkom svijeta. U protivnom, muslimani bi prema ovako zacrtanim postavkama i dalje mogli kaskati. Znači, završen citat autora dotičnog diskutabilnog teksta. Na prvi pogled, dragi i poštovani moji, svi dolazimo do zaključka kako autor teksta nema pojma o čemu govori, nema pojma šta govori, jel da? I na prvi pogled dolazimo do zaključka da je on jedan običan zagovornik sekularizma i ništa više, jer smo izjave tog tipa čuli mali milion puta. Međutim, Allah vas nagradio hajrom, ono što nas treba zabrinuti jeste pitanje kako se nositi sa ovim tvrdnjama i kako ih pobiti, dakle kako ih pobiti, u sredinama gdje ljudi nevoljno govore o islamu, a kamoli o praktikovanju islama u urbanim sredinama, koje su postale taocem modernih događaja koje sve više udaljavaju čovjeka od vjere u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova navedena misao, znači misao pisa, jel da? je doživljaj čovjeka koji sebe pripisuje islamu i navodno on vjeruje kako bi čak i na ovaj način pomogao harmoniju i blagostanje među muslimanima. Znači samo ovaj tekst, mislim, on je mislio čak da i samo ovim tekstom će nešto promijeniti. Međutim, to je njegova očigledna i blesava zabluda, jer se islam ne može uporediti sa bilo kojom drugom religijom, koja je kroz historiju doživjela na desetine različitih oblika modifikacije i namjernih promjena. Kad kažem desetine različitih oblika modifikacije i promjena, mislim na druge religije, jer ih tu spomenjem da nešto pogrešno neko ne shvati. Jednostavno i jasno, islam se ne može promijeniti, iako to jeste osnovni cilj kampanja i ratova koji se danas vode protiv islama širom svijeta bezobrazluk i drskost u navodnicima demokratskih struja koje se navodno zalažu za apsolutno slobodu pojedinca i društva, to je najobičnija laž i demagogija servirana od strane velikih ekonomsko-vojnih sila u svijetu. Primjera radi. Olimpijske igre koje su jučer počele u gradu Soči, Ruska federacija, te su igre sada u trenutku centralni događaj na planeti Zemlji. To što je u region ovog grada, znači Sočija, prije nekoliko desetljeća ubijeno, likvidirano milion i trista hiljada muslimana, znači milion i trista hiljada muslimana Kafkaza, nije bio dovoljno dobar razlog da kritičari u svijetu podignu glas protiv ovih igara, koje navodno trebaju predstavljati duh suradnje i tolerancije među ljudima. Zamislite samo, dragi i poštovani moji, a i ovo pitamo kršane, ne muslimane, kjafire, zamislite samo da se sljedeće svjetsko prvenstvo, recimo u futbalu, jel da, dogodi u Poljskoj i to na tlo onog ozloglašenog logora Auschwitz, gdje je Hitler ubio na stotine hiljada židova. Jednostavno, neka domaćin bagjerom i buldožerima poravna tlo i izgradi stadione i neka na scenu nastupi ono futbalsko ludilo gdje će navijači iz svih zemalja uživati u druženju, navijanju, opijanju, psovanju, bogohuljenju, bludničenju i to sve na kostima pobijenih jevreja. Ali to se nikada neće dogoditi, jer krstaško-judeistička propagandna mašinerija to nikada neće dozvoliti, jer je nacistički genocid protiv jevreja u stvari jedna velika historijska usluga jevrejske kauze koja upravo u ovim trenucima vrši okupaciju Međudul Akse pred očima čitave u navodnicima demokratske svjetske zajednice koja svakodnevno okrivljava islam za u navodnicima nesreću i boli muslimanske zajednice u arapskom svijetu i šire. Autor gore spomenutog teksta u nastavku dodaje U realnom svijetu to stanje bismo mogli oslikati znači nakon što priča daje svoje mišljenje o u navodnicima jadnom i bjednom stanju u kojem se nalaze muslimani, on kaže, U realnom svijetu to stanje bismo mogli oslikati u suzama koje sam uočio na licu jednog indonežanina kad sam se na sedmičnoj molitvi u petak slučajno okrenuo iz prvog reda i pogledao iza sebe. Obično imami i propovjednici uče molitve povišenim tonom, punim patetike i samosažaljenja. Znači, punim patetike, znači bjede i samosažaljenja izazivajući tako suze i jecaje kod vjernika. Svi u samo nametnutom jadu, znači obratite pažnju na izraz samo nametnuti, jel da? Svi u samo nametnutom jadu zazivaju Boga da ih spasi i izbavi iz teškog stanja, razjedinjenosti, nemoći, bjede i nasrtaja u kojima se očigledno je osjećaju zatočeni. Hoće li pravedni Bog odgovoriti na nepravde koje se muslimanima današnjice čine i ko je primarni kriva za te nepravde je li to muslimanska nemoć ili nemuslimanska nadmoć na koncu je li realno da muslimani koji za svoju vjeru tvrde da je savršena i konačna idealna i sve obuhvaćajuća, očekuju izravno rješenje i intervenciju od Boga pa zar nije pomalo bogohulno od svemogućeg tražiti takvo što i istovremeno tvrditi da posjeduju jedinu ispravnu vjeru završava citat, jel da, e, ne samo diskutabilnog e, teksta, već i diskutabilnog autora. Ja kažem, iz ovih njegovih riječi se veoma lako može uočiti kako razmišlja jedan intelektualac koji sebe pri, smatra pripadnikom islama. I to je ona poruka koju vam želim e, prenijeti Allah vas nagradio hajrom. Jel da? Jel da? da vidimo kako razmišljaju. Jer veoma je jasno da je stanje umeta zaista teško i na prvi pogled skoro ne rješio. Tako će barem vjerovati ili razmišljati oni sa površinskim poznavanjem islama. Ovim dušama od pihtije, mislim da vi bosanci kažete pihtija, jel da? To je ona e, ona nestabilna eh, smesa u kostima eh, jel da kako god je okreneš ona pada, ona kliza i stanjira jel da, i sve nešto drhti i nema svoj utvrđeni fizički oblik jel da, kažem ovim piht, ovim dušama od pihtije treba biti jasno kako Muhammed sallallahu alaihi ve bio poslat zajednici sa svim današnjim oblicima džahilijetskog društva ono što vidimo danas bilo je u vrijeme poslanika Ali Sratu Sram. Pa i pored toga što su ashabi bili ekonomsko nadjačani, kao što smo mi ekonomski nadjačani danas, vojno desetkovani, sociološko nadvladani, ipak su ashabi uspjeli ne samo zadržati duh islama ispunjen optimizmom i odvažno, odvažnošću, već su u trenucima poraza zbog neposlušnosti poslanika sallallahu alaihi ve sellem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kod bitke na bedru svi znate dobro tu situaciju pojurili su da poprave grešku u želji da sutra ostvare još bolji i konkretniji učinak na polju na predka cjelokupne muslimanske zajednice i da istovremeno sruše i pobiju punovažnost društvenog kufra kojim se silom prilika namjetao. Jel da? Kada bi uhvatili nekoga od ashaba, ili bi ga prinudili da postane kafir, ili bi ga ubili u alijadu bila. Što je bio slučaj sa prvim šehidima u islamu, to je sa e, Amarom, jel da? I sa Sumeije, radi Allahu ta'ala anhu arvahuma. Zar se i muslimanima danas silom prilika ne namjeće kufr? te da oni u odbijanju islama ne dao Allah požure sa prihvatanjem namjetnutog i mišljenja o tome kako se treba ispraviti od islama ova ili ona stvar kako treba oduzeti ovo i dodati ono sve u cilju napretka muslimanske zajednice i to da se muslimani konačno trebaju priključiti karavani tehnološkog prosperiteta u svijetu. Kako je moguće da čovjek koji može ustvrditi da je jadno stanje muslimana u stvari uzrokovano islamom, što dotični autor to tvrdi na veliku žalost, i da će se to preko noći srediti ukoliko se odreknemo islama kakav jeste i pribjegnemo onoj oprobanoj kršćanskoj metodologiji dotjerivanja i prilagođavanja islamskih propisa, što će nam sigurno u navodnicima garantovati uspjeh i super društvenu dominaciju. Kao prvo, ovo je otvoreni kufr u Allaha, ali to mi nije namjera rasprave, već želim ukazati na nemoć pojedinca, poput autora teksta, da shvati stanje umeta koje je uzrokovano upravo odricanjem od vjerodostojnosti ove vjere i njegovim idiotskim ubjeđenjem da će muslimani samo slijepim prihvatanjem namjetnutog načina života uspjeti u njihovim namjerama. Ovo je upravo moment kojem poslanik sallallahu o kojem nam poslanik ali sram govori kada kaže kako će muslimani slijepo slijediti kršćane i jevreje i to onako neupitno će od njih prihvatati sve što im ovi serviraju. I zašto to? Zato što će postojati skupine dunjalučkih lažljivaca – ovlašenih govornika u ime napustanja islama i njegove akide. Ovo je veoma jednostavno i prosto za shvatiti. Napadi na islam i rat protiv islama koji su počeli nakon 9. septembra 2001. Konačno su obličeni, znači taj rat protiv islama i napadi na islam, konačno su obličeni i sada je skroz jasno koji je cilj u navodnicima modernih kršćanskih vlada i njihovih saveznika u takozvanom Izraelu. Kada su navalili sa propagandom kako su muslimani teroristi. Slabo je ko od nas uopšte i znao definiciju terorizma, dragi i poštovani moji. A kamo li da smo muslimani inače imali pojma o čemu ovi govore? i dok su se muslimani u svijetu osvijestili i shvatili o čemu je riječ, blago, to jest riznice blaga muslimanskih zemalja je, su ok, bile okupirane. Postavljanje novi društveni režim po uzoru na šitsku safevijsku državu od prije hiljadu godina. Eto vidimo to kako se radi u Iraku i u Siriji. Onemogućeni su bilo kakvi napori za napredak umeta, jer je stvorena slika da je islam kriv za sve i svašta i da kao takav više ne treba postojati u alijadovila. Dakle, stvari su postavljene obratno proporcionalno i ljudi su jednostavno samo gutali udicu islamomrzaca jer su zbog nepoznavanja islama sami sebe osudili na prihvatanje te šeitansko-sotonske prevare. A evo ja ću vam sada, inša Allahu Teala, i iščitati oficijalnu definiciju terorizma. Znači, ovo je definicija koju svaki jedan od vas može, znači, jel da, e, na Wikipediji. Kaže, terorizam je smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki. Terorizam se treba promatrati kao izraz političke strategije te u skladu sa time definira kao tajno djelovanje pojedinaca nelegalnih organizacija kroz nezakonitu uporabu sile ili nasilja protiv osoba ili imovine kako bi se izvršio pritisak na vladu, civilnu populaciju ili neki njihov segment u cilju postizanja političkih ili društvenih ciljeva. Kada se u nekoj državi uprava služi takvim aktima, aktima riječ je o strahovladi strahovlada ili diktatorizam ili ono što mi nazivamo tagutizmom, jel da? Eto im definicije terorizma, dragi i poštovani moji. Šta to velike vojne sile svijeta rade u svijetu? Sve navedeno u ovoj spomenutoj definiciji, upravo to rade. Kako je moguće da umet pod vladavinom izdajničkih režima upravljanih od strane ovih džavoljih vojnika i robova može uopšte razmišljati a kamoli postići bilo kakav društveni uspjeh. Kako je moguće da su muslimani prikazani kao teroristi kada se umet davi u siromašti, bjedi i gladi? Jedan skromni i amaterski pokušaj Muhameda Mursija da muslimanima Misra, to jest Egipta, pruži kakvu takvu viziju ljepšeg života, jel da, čak je i ponudio e, pomoć muslimanima Sirije, i kako se sve to završilo? Taj njegov skromni i odve amaterski jel da pokušaj je završio krvavim vojnim udarom gdje je preko noći zgažen autoritet 23 miliona glasača u toj muslimanskoj zemlji. Stvar je jasna i nemoguće je izlagati muslimane svijeta koji, kojima se svakodnevno daje do znanja da šta? Muslimani, vi nemate prava na samostalnu odluku. Oni su se jednostavno uplašili jel da, da u nekom dijelu svijeta muslimani ne počnu e, da donose odluke samostalne, jel da? Iako svi vi dobro znate naš stav i prema tim parlamentima i prema izborima i tako dalje i tako dalje. Znači, onda je jasno da su neki od preznaka kijameskog dana ispunjeni, dragi i poštovani moji. Ali kažem neki i to ne srednji, a kamoli veliki. Međutim, ipak je stanje pred kijamet Allahovo određenje, na koje samo on uzvišeni ima uticaje i niko više. Te stoga kažemo da njemu uzvišenom ništa nije teško, a muslimanima je obaveza da njemu uzvišenom dove upućuju upravo iz razloga što to nevjernici i pihtija muslimani ne mogu shvatiti. Ovdje je dobra prilika Allah vas nagradio hajrom da iskoristim i da spomenem stvar koja vjernicima u takvim situacijama povećava iman i uvjerenje da je konačni kraj stvari na ovom svijetu u korist bogobojaznih i Allahu iskreno odanih robova. Od Ebu Hureyreta radijallahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao neće nastupiti sudnji dan sve dok Rum znači Rum to je naziv za kršane braćo, ne siđu kod e'maka ili kod Dabika, to su znači dvije e, tako regije e, na tlu e, Šama ili čak na tlu današnje, današnje Sirije, jel da? Njima će izaći vojska iz Medine, a to će biti najbolji ljudi na zemlji u tom vremenu. Kada stanu u borbene redove, Rimljani, Rum, to je skrčani, će reći, pustite nam one koji su se odmetnuli od nas, to jest prihvatili su islam i priključili se muslimanima, tako? Da se borimo protiv njih, ali muslimani će odgovoriti ne tako nam Allaha, nećemo ostaviti našu braću. Zatim će se sukobiti, jedna trećina muslimanske vojske će se povući, njima Allah nikada neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti, oni su najbolji šehidi kod Allaha a preostala trećina će izvojevati pobjedu, oni nakon toga više neće biti dovedeni u skošenje. Zatim će osvojiti Konstantinije, jel da? I dok budu dijelili plijen, Konstantinije je današnji Istanbul, jel da? I dok budu dijelili plijen i svoje sablje okačili o maslinovom drveću, šeitan će poviknuti, Deđal se pojavio među vašim familijama, a to je u stvari laž. Pa kada dođu do Šama, tada će se pojaviti Deđal. I dok se budu pripremali za boj i uspostavljali borbene redove, piće proučen i kamet za namaz. Tada će sići Isa, sin Merjemin, alaihissalam, i uputiti prema muslimanima. Kada ga Allahov neprijatelj Deđal bude vidio, istopit će se kao što se so topi u vodi kada bi ga takvog ostavio, istopio bi se i umro, ali će ga Allah ubiti rukom Isa, alihi salatu wasalam, te će im on pokazati Deđalovu krv na svom koplju. Znači, završava hadis poslanika sallallahu alihi wasalam, hadis bilježi e, Ebu Dawud i on je svakako vjerodostojan. Znači, ovo je vjera koja ispunjava srca muslimana, dragi i poštovani moji. Ovo je ono što nas muslimane navodi da vjerujemo u istinitost onoga što nam je poslanik Alihi Salatu Veselam dostavio od uzvišenog Allaha. Posebno je interesantan moment kada se ovom hadisu spominje Isa Alihi Salam, jer je jasno da će neposredno predolazak Dejala kršani biti dominantni žitelji zemlje, braću i sestre. Svjedok tome je i njihova oholost i umišljenost kada svojom ogromnom vojskom krenu protiv muslimana, u želji da kazne u navodnicima dezertere iz njihovih redova, to jest muslimane, koji su bili te sreće, te su neposredno pred silazak Isa alih sram prihvatili islam. Ali i tada će muslimani biti omrženi i vodit će se rat protiv njih. Čak i u takvoj situaciji kada će krčanima biti jasno da je sudnji dan već samo što nije nastupio. Ali oni će još uvek voditi rat protiv muslimana. U tom se kontekstu ispominju kršani u sljedećem E, u sljedećim ajetima, jel da, iz poglavlja, iz poglavlja An-Nisa, gdje gospodar subhanahu wa ta'ala kaže ba'da udu billahi mine šetanir rajim وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhan ma qataluhu yaqina dakle kaže gospodar subhanahu wa ta'ala u prevodu ajeta i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merijeme i zbog riječi njihovih mi smo ubili Mesiha Isa sina Merijemina Allahova poslanika a nisu ga ni ubili ni raspeli već im se pričinilo oni koji su se o njemu u mišljenju razišli, oni su samo o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili. Ne samo da nisu ubili Isa alaihi selam, dragi poštovani moji, već su se udružili sa unucima onih ljudi koji su ga navodno ubili, i udružili su se sa njima protiv muslimana, što je jasan pokazatelj izopačenosti njihovih umova i njihovog licemjerstva. I pored jasnih i očitih dokaza njihovih istraživačkih historičara, znači njihovih istražite, istraživačkih historičara o tome kako Isa Alih Sram nije ubijen, oni ustraju na tome da je on razapet jer je Isusovo raspeće njihova, osnova njihove vjere istraživački tim poznate TV stanice National Geographic Channel je snimio emisiju na temu raspeća i ponudili su u toj emisiji dokaze kako on nije razapet. Ali i ova laž je potrebna kako bi se kršanske mase držale u zabludi i uvijek jel da spremni na nove krstaške pohode protiv islama i muslimana. Ja ću vam ovom prilikom sad ovdje, inša Allahu Teala, evo postirem vam najavi da potražite inša Allahu ta'ala da potražite na YouTube-u uh, emisiju o kojoj vam govorim. Izgleda nije stiglo ništa najavi, jel da? Šehovi, ništa nije stiglo najavi što sam poslao. Evo ti mafi muškile, pa ti posti rijeh i barek alafika. Mafi muški li je ti stiglo? Odlično, postir je i, i svako, a dobro, znači svaki zainteresovan može da, može to da vidi inša Allah u A e tako, postir i barek pa neka se uvjere u onome što sam govorio. Hela nisam. E, evo za kraj, da vam pročitam završnu misao autora tematskog teksta koji nakon pogrešne analize i zabludjelog pristupa problemu ipak na kraju s optimizmom, u navodnicima s optimizmom kaže sve više sam uvjeren da taj svijet, znači govori o svijetu muslimana, ipak ide ka boljem stanju unatoč sveopćem haosu koji mu se danas nameće i u koji sam sebe dovodi od haosa u Libiji i Egiptu, gdje se pred očima čitavog u navodnicima demokratskog svijeta instaliraju nove diktature preko Sirije čije su slike užasa već odavno prestale mučiti savjest svijeta kao što morfi prestane djelovati na bol smrtnog bolesnika do urušenih društvenih tkiva Iraka i Afganistana, razorenih gradova i sela Palestine i Jemena, gladnih i zaboravljenih u Somaliji i Mijanmaru, naspram onih raspamećenih novcem i raskošem opijenih u bogatim zemljama zaljeva. Ovo je mnogo lijepo rekao i završava u svom tom svijetu izgleda je jedino ostalo da uplakani upućuju molitve Bogu molitve uplakanog i nemoćnog muslimanskog svijeta. Ovako on završava svoj e, tekst, a ja ću inša Allahu teala završiti, jel da, Jer ću kao zaključak na ovu misao navesti riječi uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala kojima ću inša Allahu Teala i završiti e, ovo moje večerašnje večerašnje e, izlaganje.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 One kojima je, kad su im ljudi rekli neprijatelji se okupljaju radi vas, trebate da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje pa su rekli dovoljan je nama Allah divan li on gospodar. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikako ih zlo nije zadesilo, i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar. To vas je samo šeitan plašio pristalicama svojim i ne bojite ih se, a bojite se mene ako ste vjernici, tako kaže gospodar Subhanu wa ta'ala. A mi kažemo na kraju, nama nije potrebna nikakva analiza ovog ili onog, jel da, da govori ili opisuje umet Islama, jel da, kako su uplakani i nemoćni, jel da, gospodar će se subhanahu wa ta'ala sigurno pobrinuti o stvari ovoga ummeta i upravo ajete koju sam pročitao dovoljno govore o tome kakvu akidu grade muslimani i čemu se oni nadaju wa subhanaka Allahuma vi hamdike ašadu an la ilaha illa anta nastakfiruke wa natubu ilajke i Allah vas nagradio svakim hajrom na strpljenju te ste se i večera združili sa mnom barakala fikum Assalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh dragi i poštovani moji opovi bujrum te preuzmite mikrofon